serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro dusangire ikiyago inshuti bakunze mwese muteze amatwi radiyo isanganiro ndabaye ikaze mu kiganiro isanganiro ry'imiryango ikiganiro kibayagira ku bijyanye n'ibibazo bishobora guhungabanya imibereho myiza yo mu miryango kuri uyu munsi tubayagira ku bijyanye n'ubuzima bw'abahungutse mugenzanje mire kanyange adushikana mu ntara ya kirundo muri kino kiganiro murakurikira nica bo mwishyirahamwe afabu bashikiriza kino kiganiro mwagiteguriwe na marie claire kazeneza sangwa ikaze ayayaya muntu utumviriye isanganiro urahombye urasizwe n'amajambere n'ukuri twishimikije icegeranyo cy’ubuyobozi bukuru buraba abahungutse buri mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu icegeranyo cyasohotse ku wa cumi na gatatu kigarama umwaka wa bibiri na cumi n'umunani cerekana ko hari amakomine yakiriye abahungutse bafashijwe na leta na hcr benshi mu mwaka uheze wa bibiri na cumi n'umunani aha twavuga nka komine ya gisuru muri ruyigi yakiriye abarenga ibihumbi bitandatu giteranyi muri muyinga yakiriye abarenga ibihumbi bine giharo muri rutana yakiriye abarenga ibihumbi bitatu amakomine ya kayogoro nyanzarake na muyinga zakiriye imwe imwe abarenga ibihumbi bibiri intara ya kirundo nayo nyene yarakiriye abahungutse na cyane cyane mu makomine ya busoni hakiriwe abarenga ibihumbi bibiri n’amajyana abiri na mirongo ibiri na bane na bugabira yakiriye igihumbi ijana na mirongo ine na batandatu iruhande y'abo bahungutse bafashijwe hari n'abirukanywe abatorotse bava mu gihugu kibanyi cy'u rwanda n'iyindi migwi twabanje kugendera komine ya busoni ku mutumba marembo uyu atashimye ko tumuvuga izina yahunze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubuzima ngo bwaramunaniye mu ikambi ahitamo gutaha nahunze muri bibiri na cumi na gatanu maze guhunga ngera mu gihugu cy'u rwanda baratwakira dushyikira igashora hanyuma turabandanya tuje amahama mu ikambi y'impunzi yaho hanyuma rero ntibyanezereye kuguma mu ikambi kuko nabona ko mu ikambi y'umuntu ari impunzi akagumayo ibyiwe birapfa agira ubuzima bubi kandi uwahunze ntashobora kumererwa neza maze kumenya ko mu gihugu iwacu hari amahoro niho naciye nkunguka ndaza maze kuza rero twaje muri bibiri na cumi n'umunani mu kwezi kwa kabiri eh, misitanteri wa busoni yaragiye aranyakira baranyakira ku mupaka wa eh, gasenyi banyakira neza na chef de zone nshitse eh, kuko nyine murumva ko hari haheze imyaka ishika kuri itatu mbega mwaje mwizanye canke HCR yarabafashije nta kintu na kimwe HCR yadufashije kuko HCR ifasha ubwa mbere yanakugiriye imigambi yuko wovayo eh, twe twaje tunyuruye twaratorotse murashitse ku mutumbi wanyu ngaho oye wa marembo mwasanze gute iby'iwanyu amazu imirima mwarabisanze kuko hari haheze imyaka itatu nta murima twasanze ari amanyovu dusanga amazu inzu e, batabamwo usanga yarariwe n'umuswa isima yarabambutse ibyatsi byarameze mwahungukanye n'umuryango mwabayeho gute atabufasha bwa mbere mwaronse eh, mu minsi ya mbere baradufashije misitanteri sinzi ko aho yagiye gukomanga baradutumye ko baraduha umuceri baraduha ibiharage muri iyo minsi biradufasha cyane reka ntacyo batadukoreye hanyuma rero umugabo ubu muri uwo mwaka urabona imvura ntiyagenze neza ijoro ntiryagenze neza nta kintu na kimwe cimbiwe nta na kimwe cimbuwe aho twegereye nta na kimwe turuko.: uravuze yuko uruzuba rwaratse mu muryango iwanyu uno munsi kuva muhungutse wowe n'umuryango wawe mubayeho mubeshejweho n'iki eh, urumva abatari bake na jewe ndimwo mu muryango wanjye ni ukuvuga turagerageza nk'ubu nka twebwe twahunze dufise abagenzi dufise ababanyi aho baratuyobotse baratugurana hariho nk'udufaranga batuguranye ubu nitwe tuba turi ko twishura ariko turadabiriza tugaca tudandaza tugaca tubona kugaburira uwo muryango mwakiriwe gute n'ikibano ntabwo wigeze batwinuba baradukunda turakundanye nk'uko twahora kuva kera inzu uko muvuze mwayisanze mbega mwabandanije muyiba mwuko canke ababanyi canke mu ntwaro barabafashije murayisanura kugira musube kuyibamo jewe na ngishika nasanze ibintu byarasambaguritse hose naciye mbwira misitanteri ahantu hanini haniniya nditaho nzi ko nzoshobora kudodora cyangwa nkafasha nkatera akamo ba bandi eh, kugira ngo baduhe imbuto imbuto barayiduha ariko nta n'ikintu na kimwe ntitwigeze tujya mu murima ibyo rero n'ubundi turetse abahunze n'abatahunze abasangwa bakwiye gufashirizwa hamwe kuko twese turasa kugeza uno munsi turangana n'ukuri urabye ubuzima wabayemwo imahama uno munsi waratahutse urabona aho umutumba wavuye ko uko byifashe naho hari uruzuba mutariko murimbura icyo wobwira abasigaye mu makambi atandukanye ni iki uvuga nti naho twahungurutse tukagira ikibazo cy'izuba abantu bari mu ikambi turabaruta ibyo ntubibabwira ntacyo ntuhisha kandi n'amatelefone ahari twababurira tuti ntimuze ariko twirirwa turabatera akama tubabwira tuti nimuhunguke muze twubake igihugu umwari mufise abana biga ubu bariga Eh, nka jewe abana banje bose bariga nta n'umwe atiga eh, baraduhaye amashuri gusa minerivare iratugora nta kibazo wagize kugira abana basubire kuronka ishuri nariyungunganije ariko ngeze aho ngera muri kaminuza eh, niho byagoranye bishobotse hamwe boroha bakadufasha nka twe duhungutse vuba bakaduha na minerivare y'abana cyangwa bakagira icyo baba bafashije muri ibyo nka leta yobikoze eka n'uyu yahoze ari umukozi wa leta aturuka kuri uwo mutumba wa marembo n'aho ataramara igihe kinini ahungutse yifuza ko yosubizwa mu kazi ngo ashobore kubaho akanasaba ubushikiranganji bw'indero kwa ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ugarutse warasuye kubandanya wigisha eh, mu bisanzwe ndahamaze iminsi mike hanyuma sindasubira ku kazi nk'uko bisanzwe ariko hari ibyangombwa badutumye nibyo nayo imaze iminsi nirukamwo mhm. hanyuma narashoboye kubironka ubu rero narabitanze dutegereje yuko hari inyinshi uyoboneka naho ubundi ubu turacicaye muhira nacyo turiho turakora mbega we wajya uri umwe wazananye n'umuryango mu bisanzwe kubera jenage ndi umwe kubera eh, nka twebwe twari abakozi ba leta tukaba atabo twari bwumve yuko bahungutse basubiye ku buzi bwa leta na jewe famiye iwanje umugore wanje yari umukozi wa leta nawe nyene jewe rero kubera kuva mu kambi biragoye si ibintu sezera ngo uragiye ni nko gutoroka hanyuma kubera mu bisanzwe aho twanakorera aha n'ahariho ndi siho mvuka ni ukuvuga siho gatumba si aho mfise itongo ndi burime namubwiye ati reka nkore amamanevure yose ashoboka agenda yuko nosohoka ikambi hanyuma mbanze ntahe leta yogira icyo idufashije ikagarukira abo bantu bari basanzwe bari ku buzi bwa leta nibaza yuko nta muntu n'umwe yosigarayo nk'ubushikiranganji bw'indero twashaka gusaba ubwo bushikiranganji bufate mu minwe kandi bufate nka nkama icyo kibazo na cyane cyane hari abantu benshi bamaze kudepoza byangombwa kandi bikwiye bahungutse bakorera leta twashaka kubasaba bishoboka barabe abo bantu babaregirarize habereye integarasiyo yabo kugira ngo babe akarorero k'abandi bariyo hanyuma nibaza yuko kazuba akarorero keza kugira ngo natwe duheze tubatera akamate twebwe ubu twarasubiye ku buzi bwacu turajya tukaryama nta kibazo dufise nibaza yuko bizotuma nabo baza ku buryo bazoba bumva yuko bene wabo batashe bari ku buzi bwabo ko nsekambabaye prudence ni uwo ku mutumba murore we yahunze mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu yagarutse mu bihumbi bibiri na gatanu asanzwe ari umuremesha amahoro jewe nahunze mu gihe cy'amaguru ya mirongo icenda na gatatu mhm. icenda na gatatu rero nahungiye mu rwanda mvi murore naha nari afite nabangaha mfite impangazini ngaha hanyuma ndahunga turabahendahenda bamwe baragumye ngaho abandi baragenda ariko hariho benshi bamaze kuza bamaze kuva mu rwanda n'abandi bagiye muri tanzania icyo twasaba twasaba ni uko batahuka mu gihugu cy'amavukiro bagasanga abandi kuko amahoro arahari yego ndetse abo twarayaze n'umukenyezi barakamfitiye faraziya yahungutse afashijwe avuye mu ikambi y'induta muri tanzania tumusanze kuri zone nyagisozi aho ahejeje kwakira imfashanyo y'ishyirahamwe OIM e jewe mu kwezi kwa gatanu niho nahungutse nari maze y'umwaka n'igice umaze guhunguka wakiriwe gute mu kibano mu kibano baranyakiriye neza nta ngorane mm-hmm. ibintu by'iwawe imirima inzu wabisanze ariho biri inzu nasanze ari ubusaza gusa mugabo yari yihagatse eh. uno munsi mu ntwaro muri komine busonino n'abo muri iyo yeme babashikirije eh, imfashanyo mbega babahaye ibiki wabyakiriye gute ibintu baduhaye baduhaye amabati baraduhaye n'isuka n'ibiti byo kubaka nabyakiriye neza barakoze kuvuze ko wari ufise inzu yabaye nabi niyo ugiye gusanura cyangwa n'iyindi ugiye kubaka kubera amatafari yabaye nabi ndiko ndubaka zikiri kuri shasha nari maze iminsi ndiko ndabumba ayandi matafari mu mirima hari icyo wasanze ushobora kwimbura kubera twari tumaze iminsi dukora twarose dukeye nyene tudashimishije ego tutomaruke n'umuntu mugabo urumva dukeye umuntu yari yaturose kubera ibirere bitagenze neza wavuye mu ikambi y'induta wararonse imfashanyo ya HCR eh, naciye ingozi bari bantekereye ego byamaze igihe kingana gute igihe gitoya inyene kujya utarimye ntuzi ko bigoye abasigaye mu makambi y'impunzi muri tanzania cyangwa ahandi babwira iki wewe nk'uwatahutse jewe nobabwira ati batahe kubera igihugu cy'iwacu kimeze neza atangorane mbona zihari n'akavura naho kataguye neza mugabo birasumba kuba inyuma y'igihugu urongoye umutumba ariwe nshimirimana godanse asigura ko bagerageje kubungabunga ibyo abahungutse ugufasha mu kibano ngo nicyo cyaranze abo ngaho i nyagisozi abantu n’abo ku mutumba w'inyagisozi bari bahungiye mu ikambi muri tanzania muri nduta hanyuma rero barahunguka bahungutse rero araza ishyirahamwe oyiwemu cyagifuza kuba ryo bafata hariho abafashwe mu mugongo hariho n'abandi bafashije mu gusanura amabati amabati icumi icumi kuri umwe rero kubatora twisunze abantu bashobora kuba barashitse hanyuma bagaca nyine bashika basanga inzu zabo zarabomotse hari ukuntu yaboma ku ruhande rumwe urundi rugasigara abandi nabo baraje basanga inzu zabo ziracameze neza nta ngorane na cyane cyane perezida yari yavuze yuko inzu z'abantu bariko barahunga ko tuzifata neza kugira ntihagire ikintu cyabo na kimwe gihungabana twarazifashe neza ariko kubera impamvu z'imvura imvura rirazibomora nyene umugambi wawe wemerera uciye uza kugira ubafashe kubasanurira izo mpande zabomotse mhm. yego mbega ubundi bashyitse nibyo aba bararonse imfashanyo za hca mu ntwaro ku mutumba mubafashe ikibagishika twebwe mu ntwaro ku mutumba ikintu tubafasha turabakira ni karibu kabisa i Burundi nta ngorane amahoro n'umusesekara n'umuhoro uramwa eko uwovuga yuko mu kutora aba baronka ino mfashanyo mwoba mutora bamwe mumubwira iki ko numvise ko ariho ababyidoga hewe washyitse aha ni ku isanganiro muri komine busoni bagashikiriza ko bafashanya nabo mu ntwaro hasi bagakurikirana abo bahungutse birukanywe canke bafashijwe na HCR Kabaka Jean ni umuhanuzi wa musitanteri wa komine Busoni Ajeje intwaro n'imibano twe muri komine iyo bashyitse nk'akarorero abaje bavuye muri Tanzania kubera baza baherekejwe na HCR baje bashyitse ku ikomine turabakira kubera baba bazanye imizigo yabo tukarondera abajeje umutekano bakadufasha kugira eh, umwe wese atora umuzigo wiwe mu mutekano hanyuma tugaca dutora amadone yabo ni ukuvuga duca tugira rogisirema yabo kubera muri hsr baza bazanye amalisite hanyuma rero eh, bahije gutora ibyo bintu byabo bagaca bagaca bashika mu mihana yabo iyo baje baturuka hanyuma abirukanye mu rwanda nabo eh, duca tujya kubategera kuri duwane hanyuma tukabashikana mu mihana yabo iyo baje baturuka imbere y'uko tugira arogisirema nabo nyine turagira identification zabo kugira ngo tubamenye kugira tumenye eh, ku mutumba ku mutumba baje ku muri zone kugira tuzogume dukurikirana turabe yuko atabibazo bagira Eh, hamara rero duheje kubashikana tugaca tu keshi nk'ubu eh, hatangwa ibya solidarite lokale eh, ibyo twegeranije muri solidarite lokale turaheza hakagera ikiringo tukabahamagara tukabaha utwo dushoboye kuronka naho bitaba ari byinshi hamwe ikindi nacyo dufasha ni uko dutera akamo dutera akamo nk'amashyirahamwe mwamwe ashoboye gufasha cyangwa abandi bashoboye gufasha kuko nabone baza bameze nk'abatorotse baza bameze nk'abirukanywe kuko kuko eh, baza atana kimwe bafise azanye nuko nyene ahanini nibo ko cyane mugabo n'abirukanye n'abahunguka kubera rimwe na rimwe nk'ubu haheruka no kwaka uruzuba nk'abashitse ku yisezo inyuma y'uko eh, basanga abandi bararimye iyo bijya babatekereye byaheze wotuma ngira ngo usonza mugabo ugasonzera iwanyu tuvuye muri komine busoni tugiye muri komine bugabira kuri komine tuhasanze mukamurinda francine ariko afashe umukobwa wiwe kurondera akarangamuntu n'uwo ku mutumba gaturanda asaba gusanurirwa inzu ndaheza ndashikayo hashize ibihe rero mbona mbayeho nabi kubera ngo mushishito nemera gutoroka ndagaruka ubwo rero ngarutse rero naciye nshika muhira nyine bashirwa nasanze ari shikira guharura n'ubu nyine nshanirwa umiruko mwasanze inzu yanyu mwasanze imeze gute nyavu yonyine hari umuntu w'umutama atishoboye yagumyemo wenyine adakubura atagira iki hmm. barigeze kuza abantu baza mu nama hariya bazana ngo amasuka n'imiceri turaza mu nama tugende baduha amasuka n'imiceri umwe wese baduha agaciro atwara mu ntoki amasuka ntibaturabukije ngo baduhe namba ibyo bazana byose twumva ngo babitoye ngo ni iby'impunzi nta mpunzi yigerera irabo kwa iwacu mwarahejeje murarima muratera mwararonse imbuto mwayikuye imbuto no kuri uwo mwaka twararimye ubu muhuye mukaganira uko gusa mu bisanzwe ni muri aho ni muri aho gusa mugabo nta kintu kigukiza buguha ntwaro muri zone haba muri komine bugabira nta kintu barabafashisha reka nta na kimwe atari ako gaceri k'uwo munsi gusa hariho n'ibigo bigeze kuza hanyuma basanga konseyati yasohora impapuro yigiriye z'abandi bantu biwe twebwe b'impunzi dufite amafoto bacu bavuga ngo nimugende babandike naho nyine baciye baduha utuntu two mu ntoki kuva uhungutse ubayeho gute urarima twebwe ukuntu twimbura imvura yaguye kubera nari ntugende umuntu nyine agwaje indwara nyinshi abana nzandagurisha udutongo mugabo ikiwuca mu mwanya byewe nicyo ntushima ariko mugabo wongereye igikorwa akamaro n'ako kazu naho yubangiriye neza twegeye hepfo gato duhuye n'umutamakazi suzana minani wo ku mutumba kigina yahoze mu ikambi y'induta yahunze inzara mu ntwaro muri komine bugabira bemeza ko abahungutse bakigwa nk'abavukanyi abatarafashwa nabo ngo botenyenya gato kuko mu ntwaro bariko badodora aha na hariya ndagijimana jean claude ni umuhanuzi wa musitanteri wa komine bugabira ajejwe intwaro n'imibano yaba abaturutse mu gihugu cy'u rwanda yaba abaturutse mu gihugu cya tanzania bose tubakira neza tubakira nk'abavukanyi na cyane cyane ko ari n'intumbero ya leta kwama eh, tubabwira yuko abahunze bari hanze y'igihugu ko bahunguka ko amahoro n'umutekano ahari no mu ikomene wacu mu bugabira rero amahoro n'umutekano birahari eh, abahungutse rero baba bavuye muri tanzania baba bavuye mu gihugu cy'u rwanda tubakira nk'abavukanye amazu yabo mwarayabungabunze ego eh, nk'uko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bimaze kuba Eh, ibintu byageragezwa gucungwa eh, byacungwa kugira ntihagire kumbura ababyiba ariko nk'inzu umuntu atayibamwo hari byashika zikeya zigasambuka cyangwa zikaribwa n'umuswa eh, kuri ivyo rero bijyana muri rusange n'ibyo twitwararika buri minsi yose mu gufasha impunzi Eh, amashyirahamwe amwe leta eh, ibicishije cyane cyane ku bushyikiranganji bwo gufatana mu nda bama badufasha bagatanga imfashanyo n'ibikoresho bimwe bimwe eh, kuri abo baba bahungutse hanyuma kandi hariho n'ikindi dukora icyo twita solidarite lokale gufatana mu nda ababakumbure bahari bifise bejeje tukegeranya ibi bijyanye n'ibifungugwa tukabafasha ariko kumbure kuri ibyo nabyo tuba tutishoboje aha nicyo tuguma tudodora hirya no hino ha mu mashyirahamwe kugira ari nk'ibikoresho byo mu nzu bijyanye n'amasafuriya bijyanye eh, n'ibindi byose badashobora tudashobora kuronka kugira biboneke urongoye intara ya kirundo Alain Tribert mutabazi amenyesha ko abo bahunguka bafashwa n'intwaro n'amashirahamwe atandukanye natwe bashitse ino mu makomine baturukamwo no mu mitumba baturukamo e, eh, twarabakira neza bamutameye bakabakira bakabwira kuri mitumba ko arabahungutse mu mahoro no gushaka kwabo kugira ngo babakire ku mitumba eh, kandi bongere babahumurize bongere babafashe mu byo babona bikenewe gufasha abo rero kenshi usanga nta kibazo bafise ariko hariho n'abandi ku bahunze bashikira mu mazu yabo kuko ibyabo tutari byarabungabunzwe nk'uko twabisabwe na nyamicubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi bose rero bashikira mu matongo iwabo eh, ariko kuri abo baba bavuye mu gihugu cy'u Rwanda kubera atabandi baba bafashije eh, mu kirundo twebwe nyene muri wa mugambi ujanye no, no gushigikirana mu kibano turaheza tugahemeza bene igihugu kugira ngo abafise bashobore kuba gufasha abo baje bahunguka badafise imbere beshi usanga bafise n'imiryango yabo n'imiryango iragerageza kubafasha kuko Eh, mu kirundo umuco wa kera w'abarundi wo gufashanya mu kibano cyangwa mu nshuti n'abagenzi uracariho ikindi tubavuga ni uko mu ntumbero yo kutaguma bibaza ko bazokwama bafashwe gukoreshwa mu gihe umuntu aba avuga ati jebo naratakaje inzu y'iwanjye mu mategeko yategereza gushyika aronka ahaba akaronka inzu yiwe yiwe eh, igihugu nicyo gitegereza kumenya ingana ababa mu gihugu bavuzwa eh, nicyo gituma musanga eh, abajejwe intwaro cyangwa abatunganye by'igihugu barondera utwo tuntu twose dutuma abantu boroherezwa kugira ngo babeho kumbure bavuzwa nk'urya agejwe araba iby'ubuvuzi ngaha muri iyi ntara akora mu gisata cy'ubuvuzi yavuze ati hariho nk'udushyirahamwe bashyiraho two kwivuza hariho udukarata mugabo ubwabo bumve yuko kubaho ubwa mbere bibanza kubavako bibanza kuva ku wahungutse nyine ni ukuvuga bakabanza bakajya mu mashyirahamwe abo nabo abo bahasanze bakumva yuko bategereza kubakira kandi bakaba integire bakumva yuko ari abavukanyi ari ababanyi e, icyo ni ikintu gikomeye cyane ni nacyo nahereye ko ingene bakirwa eh, kugira ngo eh, nimba leta iba kiratunganya imigambi itandukanye abo bantu nabo bajyemo eh, ikindi kintu ntoshikiriza ni aya mashyirahamwe kumbure Eh, asanzwe afasha mu buryo butandukanye bagire eh, imigambi eh, babwiye yuko hariho sitarategi nasiyonari ya reintegarasiyo sosiyo ekonomike bagira imigambi iza yunganira ibikorwa kumbure leta iba irakora mu bijyanye no gusubiza itoto abo bantu bahungutse hanyuma rero Eh, aba bantu bahungutse bari mu ntara zitandukanye jewe eh, nagomba ndabamenyeshe yuko tweze twarahunze kandi turahunguka eh, dusanga nta kintu na kimwe kikiriho cy'iwacu mugabo mu nyuma twararondeye ingene tubaho kandi bujya kubaho si uwundi muntu aza kwigisha ingene ubaho wowe nyine niwe wo mu mutwe umenya uti jyewe ndakeneye kubaho kandi ndakeneye gutunga umuryango wanjye sinkeneye kubaho ndi umuntu nka mayibobo kugira ngo eh, tumenye yuko aba bantu bahungutse aribo bantu bakwiye gufata iya mbere mu gutsimbataza amahoro n'umutekano kugira ngo bya bintu byabaye eh, kuko mu kirundi bavuga ngo inda woyibwira uwayiraye ko ibyo bintu uba warabayemo ntibisubire uba ari wowe uba uwa mbere mu gutsimbataza amahoro n'umutekano Eh, jyewe numva notera akamu muri ubwo buryo kugira ngo by'ukuri iyi porosesiyusi cyangwa uru rugendo abantu bose twumve yuko tubifisemo uruhara hamwe n'abamenyeshamakuru tutabibagiye kuko abamenyeshamakuru nibo bakwiye kumbure kuza barahimiriza kuza barereka abantu yuko eh, igihugu eh, kumbure mu gihe kiriko kirakira abantu bahungutse bakavuga neza ibikorwa biba ariko birakogwa bakanatera n'akamu n'aba bahungutse kugira ngo bumve yuko aribo bafise uruhara rwa mbere kugira ngo bashobore kubana n'abandi ni no kuri ako kamo turangirije ko ikiganiro isanganiro ry'imiryango cy'uyu munsi nkabibutsa ko twari ko tubayagira ku bijyanye n'ubuzima bw'abahungutse neza na neza mugenzanje Mireille kanyange akaba yari yadushikanye mu ntara ya kirundo mwakoze mwese mwafasha akanya ko kugikurikira shimire n'abagize icyo baterera muri kino kiganiro yakoze na mugenzanje Mireille kanyange yafashije kutororokanya amajwi ya kino kiganiro marie claire kazeneza nakibateguriye ndabike bantu barabasobanuye muroranirwe mu banyu no mu byanyu cyari ikiganiro isanganiro ry'imiryango